Ovo je za snimanje ili... I ovo su neke hedije za hođu. Kako? Ne mora, ovo ne može u kovertu staviti. Gdje se dobro čuje tamo, arhiprover, sam da li se dobro čuje tamo. I šta vam trebalo. se ne bude čuo jače. Znači, mi od tamo sve čujemo, ali one nam da čuju njih. Kažem, Abdurrahman u sebi, kažem ovdje, u slučaju da se nešto zbunimo, da nas dopuni sebi. Zato je bio skromno, pa se opet povukao sa scena. Aj sredite sve pa ćemo krenuti će. Momče, momče, momče. Ispustio se da kažeš momče, ali to ne mogu. se si odlučio konačno sinu Češu da sjedi sa طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ثم أما بعد dragi poštovani moji i večera ćemo se družiti sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam a prije svega ćemo zajedno iščitavati ajete iz kitaba uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala koji su nam i tekako potrebni kao pouka u svakodnevnom životu. Kaže sallallahu alaihi wa sallama المؤمن كيس الفطن المؤمن كيس الفطن znači vjernik je oštrouman i pronicljiv šta kaže poslanik ali sratu sva vjernik je oštrouman i pronicljiv kada poslanik sallallahu alaihi wa sallam opisuje stanje vjernika uvijek govori u superlativu uvijek ga hvali uvijek ga upoređuje sa nečim što koristi i čovjeku samom sebi, a i svima oko njega. Ovdje ćeš ga čuti kako kaže da je vjernik pronistiv i oštrouman. To je direktan kompliment na račun vjernika. To je stvar sa kojom te poslanik sallallahu alihi wasallam pohvalio pred gospodarem Đelešenuhu, iako ti nije spomenuo ime. Međutim, nije u pitanju ime, već je u pitanju šta karakteristika i svojstvo koje su propratno dijelo ili propratni dio ličnosti jednog vjernika. U drugom hadisu ćeš čuti kako poslanik sallallahu alaihi wa sallam upoređuje vjernika sa datulom koja lijepo izgleda, koja lijepo miriše i koja ima lijep ukus. U trećem hadisu ćeš vidjeti kako poslanik sallallahu alaihi wasallam opisuje vjernika poput onog plodonosnog, uvijek korisnog drveta kojim se čovjek na ovaj ili onaj način koristi. Bez obzira da li će se on nahraniti plodovima tog drveta ili će se skrasiti po sjenku tog drveta. I kako kaže Abdullah ibn Omer, ja sam znao o kojem drvetu govori, ali sam se postidio da govorim pred starijima. I znao da je to nahle, to je bila palma, znači izuzetno korisno drvo i svojim stablom, i svojim lišćem, i svojim plodom. Kaže gospodar Subhanahu wa opisujući srž onoga što srce vjernika nosi u sebi. Znači, opisujući srž onoga što gradi pozitivnu ličnost ili profil iskrenog vjernika u gospodaru subhanahu wa ta'ala, u gospodara žele fi'ula, gospodar žele še'nuhu opisuje to stanje i tačno nam govori o tome šta je to što precizira ličnost i profil vjernika. To je šehade, je tako? Znači to je ono iskreno svjedočenje jednoće samo uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala. I kada se govori o tom primjeru, gospodar kaže da je ta lijepa riječ kelimetun tajibe. Znači da je ta lijepa riječ, ta, e, to očitavanje jednoće gospodara Ula, poput čega? Poput šeđare, poput jednog drveta, lijepog izgleda, asluha sabit, znači čiji su korijeni čvrsti, čiji korijeni nisu zaraženi ovom ili bolešću, ako je korijen čvrst, onda će i stablo biti čvrsto, ako je stablo čvrsto, svakako da će se desiti da grane budu lijepe, da lišće bude lijepo i da plodovi budu uvijek ukusni i korisni. Znači, takvo je stanje vjernika koji je čvrsto ubjeđen u šehade, takvo je stanje onog vjernika kojeg poslanik sallallahu alaihi wasallam opisuje u svojem hadisu. Nasuprot opisa, kuranskog opisa, u vezi sa šehadetom. I nasuprot opisa poslanika sallallahu alihi wasallam kada govori o ličnosti, o karakteristikama i pojavi vjer, jednog vjernika u društvu, stoji opis čovjeka ko, od kojeg nemamo nikakve koristi. Znači, to je opis koga? Munafika. To je ob, opis jednog običnog pokvarenjaka. To je opis čovjeka koji prije svega sebi nikakve koristi kod gospodara Subhanahu wa ta'ala ne dobavlja, a i sigurno neće dobaviti ako se ne pokaje i umre na tom ali jadu da. I to je opis čovjeka koji ne samo da ne koristi nikome, naprotiv, to je opis čovjeka koji uvijek nanosi štetu ljudima oko sebe. Znači, on je poput jednog parazita, on je poput jednog mikroba, poput jedne štetočine koja izunutra ruši čvrstu strukturu muslimanske zajednice koja se u vremenu fitneluka, nesagledivih teškoća, velikih nevolja i kolosalnih izazova na koje mi vjernici, nažalost, ne znamo, ne umemo ili jednostavno zbog svojeg nemara ne možemo odgovoriti, još nam je bila potrebna ta grupa ljudi da rovari iznutra. Međutim, da li je to stvar koju samo mi doživljavamo? Nije. To je grupa koja egzistira kroz historiju, koja je čak postojala u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam, grupa ljudi sa kojom je on alaihi salatu wasallam bio prinuđen da se suočava do te mjere da nije htio javno upozoriti na njihova imena, već je prije svojeg preseljenja na Ahira, sallallahu alihi wasallam, obavijestio samo jednog od, as, od ashaba, kod koga je potražio da njihova imena ne obznani ljudima. Znate ko je Eminu Sirru Nebi, sallallahu alihi wasallam? Ko je tajnik poslanika, sallallahu alihi wasallam? Znači čovjek koji je radi toga dobio taj epitet ko je tajnik poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Hureyre, tako? Kako? Huzeyfe? znači nije Ebu Hureyre. Alhamdulillah, to sam volio da šio. Sigura si da je Huzeyfe? Evo kaže, gospodin tamo e, kaže da nije Ebu Hureyre. Taj bijahi, ako nije Ebu Hureyre, ko je onda? Abdullah ibn Mesud. Ti kažeš Abdullah ibn Mesud. Oni uporno, brat iza tebe, Đezahal Helehi, uporno tvrdi ne, ne. Mi ćemo nagažati do sutra. Taj, ko je tajnik poslanika, sallallahu alihi wasallam? Koji se bi Taj. Sebe kak je biha u kjaše. To je prije tebe u kjaše, to je prestigao u tome, to je senad. Allah vas nagradio. Zašto nije htio da saopšti njihova imena? Zato što poslanik, sallallahu alihi wasallam, jednostavno nije želeo da muslimansku zajednicu dovede na jednu deređu, kada će se ovi prebijati od sekiracije, kada će se ovi tom problemu do te mjere posvetiti, da šta? Da im to postane preokupacija i da se oni preko noći pretvore u dežurne detektive koji će zaboraviti svoju osnovnu funkciju postojanja na ovom svijetu, to je bade, i da će se odjednom pretvoriti u nekakvu vrstu ljudi koja će svakodnevno i uvijek istraživati ili kako vi bosanci kažete čeprkati jel da, po ličnosti i dijelima nekog da bi se njegovo stanje razjasnilo i da bi mi spriječili moguću, da bi mi spriječili moguću katastrofu ili zemljotres koji će pogoditi muslimansku zajednicu te da je jednom zauvijek sruši. Je tako? Zar poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije klanjao, a iza njega munafici? Jeste. Zar poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije predvodio vojsku muđahida, a zna da u njegovim redovima tamo negdje iza skroz na začelju, na repu, jel da ima munafika koji kažu la, وقالوا لا تنفروا في I oni rekoše, nemojte kretati u boju. Prevelika je vrućina. Kul naru džehennemi, džehenneme ešedu harra. Reci, vatra džehennema je još žešća. Pa je poslanik sallallahu alihi wasallam sa ovim ljudima postupao na njemu karakterističan način sve dok je s povratka eh, kad se povratio zbitke bitke na Tebuk jel da, popeo se na Minber da ljudima obzdani ono što je bilo i kako važno za njihovu svakodnevicu i to je moment koji smo mi izgubili. Ne znamo da saslušamo čovjeka koji nam se obraća o važnim stvarima što se naše svakodnevice tiče, već je penjanje na minber, jel da, i slušanje onoga što se govori sa minbera postala jedna svakodnevna rutina, jel da, a ne obraća se pažnja na ono da je poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako ima neko od vas umoran, Allah vas nagradio. Ja znam da ste umorni da radite, slobodno se naslonite ovdje. Nikakav problem nema, ne zamjeramo. U redu, braćo, slobodno se naslonite. Nego šta? Zanemaruje se onaj trenutak da je poslanik sallallahu alaihi wasallam najvažnije stvari za umet saopštavao upravo sa ovog minbera. Sa ove, e, sa ovog, hajde nazovi, našeg islamskog pijedestala, nemamo drugi, jel da? Pa i u trenutku e, e prevelikog razočarenja, zbog razotkrivanja svoje munafikluka, Ibn Ubej ibn Salul ustao i sada muslimane obavještava o onome što oni već 20 godina znaju. Obavještava ih o nečemu zbog čega su oni dali svoje mrtve, dali su svoje udove tijela, Ginuli su na tom putu. Oni se još uvek bore zbog toga, je tako? Znaju da se ova vjera ne može pomoći osim zajedničkim džematskim radom. Znaju da se ova vjera ne može pomoći ako nema glava koja će upravljati džematom. Znaju da se ova vjera ne može pomoći ako nema poslanika sallallahu alaihi wasallam da on sve to predvodi i onda se ne trebamo čuditi kada vidimo onu situaciju kada im je saopšteno da je on preselio Neki su se rasplakali, a neki su rekli koga god čujem da kaže da je poslanik preselio, glava će mu odljeteti. Zašto? Zato što znaju da su u tom trenutku pomislili da su politički, šta, vjerski i u smislu izravnog vođstva koje je upravljano božanskom objavom, oni odjednom osakačeni. Zašto? Zato što se boje da se ne povrate u džahilijet u kojem su bili prije nego je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Oni strahuju da im se ne ponovi situacija od prije 23 godina kada su imali međusobne ratove, ali su bili nesposobni da se ujedine i da te ratove usmjere protiv onih koji su već 2000 ili 2000 godine unazad vladali arapskom populacijom. Je tako? Pa je poslanik Ali Svetov se nam u toj prilici saopštio, da se vratimo da ne zalutamo puno, sa opštama muslimanima važnu vijest. Jel da? O tome govori o toj strukturi džemata, govori o tome kako se treba održati nivo zrelosti, nivo bogobojaznosti kod muslimana. I uvijek im citira suretu kaf sa minbera. Zna neko od vas ovdje suretu kaf? Ne morate da kažete, ja znam, znam, znam, ali ajde barem nekako te očima, inšala, da znate, jel da? da? I kako će biti ona išaret, bit će... Jel da? Znači, sunne je učiti suretu kaf sa minbera. A suretu kaf je jedna prekrasna sura, braća, koja govori o onom teatralnom prikazu šta će se čovjeku dešavati na sudnjem danu. Kad ovaj bude stao go i bos i nemoćan pred gospodara Zmohanova Teatra i kada po, pokuša e, sa njegovim lažima, sa njegovim intrigama, jel da, kada za zadnji put, jel da pokuša da nešto podvali, ne bi li se izvukao, a neće mu uspjeti sigurno. Zašto? Jer će biti zapečačeni ustiju. Pa će samo tijelo protiv njega posvjedočiti, a i njegov karin, koji ga je tijelog života odvraća od uh, pokornosti gospodaru Zuhanu Jel da? I poslanik alihi salatu Osram penje na minber, ovoga puta ne proučivši jel da suratu kaf, jer nije bilo, e, zašto nije proučio baš tada suratu kaf, šta mislite? A to je bio njegov običaj. Kad se popeo na minber nakon bitke e, sa, na Tebuku. Šta mislite? Proučio suru Mislim da ti je prvi, ona, ona grimasa sa licom ti je bila bolje odgovor. Ono, znaš kada se napravio? Mislim, treba ići dalje. Pa dobro, jedna i zaista sure da govori o Možda su oni... Idemo dalje, ko da je više, ajde da vidim. Poslanik Ali Sratu Sram običavao proučiti, jel da, suratu kaf, sa minberom na džumi, kaže Ajša radijallahu anha, kaže, toko je to često citirao da smo svi naučili suratu kaf samo sa Minbera. Ali kad se vratio sa bitke na Tebuku, nije proučio suratu kaf, već se muslimanima obratio sa nečim drugim. I onda, ovo pitanje nije u sklopu onoga što vam želim večeras govoriti, ali je to čisto ono malo da rastresemo, znaš kao onim crtićima uhvate ga za noge. Tingi, tingi, one sitnište. Ali ispada, vidim, od vas ni, ni sitniša nema Allaha, ni se Allah, ali ne kutila. Znači, ja očekivao da će ovi da se pravda. Dobro. Indirektno opet tauba, to smo nam najbolje. Dobro. Ti si digao ruku samo da se počešeš, jel da? A ja mislio da se sveti, a dobro, dobro. Dobro, je, znači da je imaš interesantnu onu narukvicu. Ja sam nosio takvu narukvicu kad sam bio poput tebe, ono. Sjećate se, imitirao sam jednog junaka iz onih crtanih stripova, Conan se zvao. Sjećate se, a, znaš o čemu ti govori, a Conan Barbarin, vidiš. Da, da. ili da sačekam odgovor, ili da vas obavijestim. Taj pa grijeh, pa ja sam deset puta ponovio, došao sam bitke na Tebuku, kupa, nije bila džuma, Allah vam se smilovao. E, to je odgovor. U redu. Nema veze, malo da protresemo one stine <laughs> sve. Sve je bilo, ovo je bilo... to je bila ta reakcija. Dobro, šehovi, da bi Abdullah ibn sebe ustao, da bi sve tamo poremetio taj mir, jel da, taj umor ashaba, istrpljenost, ali i zadovoljstvo zbog ibadata kojeg su imali prema gospodaru Želefi Ula, I da bi rekao, pa ljudi, čujte i počujte. I dan danas kod ovih munafika i ovih sekularista i ovih e, prevaranata, jel da? Mi muslimani na drugačiji način saopštavamo stvari, jel da? Ali kod njih je to i dan danas taj fenomen ostao. I u historiji su bili tako, čujte i počujte. I prekinuo je poslanik, ali i sratu Znači, opet e, na scenu nastupa onaj njegov idiotizam i onaj bezobrazlog. Da ne poštuje poslanika Ali Hisram. Jel da? Mi nećemo da budemo grubi i da idemo u krajnost, ali ima, subhanallah, imamo, e, e, znači, i mi još nekog tako džahilijeta, takvog tipa. Kada nam se govori o hadisima, ne, ne, ovako će biti. Pa zar ne prepoznajemo u tome taj brazog Ibn Ubeja i Ibn Selula? Čujte i počujte! I poslanik ga ovako gleda. Prekinuo je poslanik Ali Hram. Znači mi to danas radimo svojim dijelima. Je tako? Na veliku žalost. Da Allah sačuva to istovjećivanje sa munaficima i Allahovim neprijateljima. Ali to je jedan moment u životu vjernika koji on treba kod sebe izgrađivati. Da nastoji da bude uvijek maksimalno šta pokoran kitabu i sunnetu poslanika ali sada to I ustaje ovaj jadnik, jel da, ova politička spodoba i kaže, znate šta, kaže, ovo je čovjek koga smo mi čekali, ovo su riječi istine, e, zbog ovoga sam vam ja govorio. I poslanik ali sada sam gleda i ne, progo, i ne govori ni riječ. Sve dok nije ashabima došlo do ovdje i neki su ga zgrabili napolje mežile, da okruđe Allahom i stavi napolje Allahom prijatelju. Ovo je situacija čovjeka koji ne zna da se krasi osobinama iskrenog Allahovog roba. Ovo je situacija čovjeka koji uopšte ne vodi računa o, o, o rahatluku džemata. Koji uopšte ne vodi računa o tome kroz šta sve muslimani prolaze da bi došli ili dostigli jednu deređu kada će sjedeti da se međusobno dogovaraju, da međusobno planiraju. Jel da? Zbog čega s jednim ciljem? Koji je cilj? Cilj je postići džematsku harmoniju preko koje će poslanik sallallahu alaihi wasallam uspjeti da izvrši direktni uticaj na džemat koji će biti 100% pozitivno raspoložen za prihvatanje božanske objave za prihvatanje one božanske edukacije ili onog vaspitanja koje gospodar Subhanahu wa ta'ala daje muslimanima preko ličnosti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I ako su stvari tako poređane, onda ćemo vidjeti da je generacija ashaba zaista najbolja generacija koju je gospodar odabrao i dao da bude generacija pomagača poslanika alaihi salatu wa sallam. Znate da je Rasul alihi sratu wasalam rekao da je zaista, da je Allah pogledao u srca svojih robova, pa je vidio da su srca mojih ashaba najčišća, najbolja, najpožrtvovanija, najspremnija da se šta? Da se za Allaha da i ono najdraže. A da je pokornost prema poslaniku sallallahu alihi wasallam je da, stvar koja u, uopšte ne dolazi u pitanje. Zbog čega? Zbog ostvarivanja dominacije vjere gospodara Želefe Ula na zemlji. E pa to je cilj. Kako je moguće ostvariti dominaciju vjere gospodara Želefe Ula kada mi imamo posla sa ljudima koji su nezreli, imamo posla sa ljudima koji još uvijek nisu osnovnu poruku šehadeta shvatili, a to je šta? To je da voliš svakoga koji voli Allah. Pogotovo u situaciji kada vjernik živi u mjestu gdje je apsolutna manjina, kao što je ovdje vaša situacija, Allah vas pomogao. Zato Ali se nam kaže, el mu'minu Vjernik je oštrouman i šta? Kako smo rekli, vjernik je oštrouman i provisir. Zašto je potrebno isticati ove dvije osobine vjernika? Kao prvo oštrouman stvarima prilazi s bogobojaznošću, jel da? I uvijek vidi da li je to u njegovu korist ili nije. Nakon toga će se nadovezati drugo njegovo svojstvo, druga njegova karakteristika. Ako on shvati sa čime ima posla, onda nastupa na scenu šta? Njegova hronicljivost. Kako će se od dotičnog zla zaštititi, a kako će i sve ostale od kojih on zna da sigurno zavisi zdravlje i ona jaka, silna struktura džemata, kako će se on potruditi da da svoj maksimum da to sve bude zaštićeno na svoje lično zadovoljstvo, a nakon toga na zadovoljstvo cijelokupne zajednice ili džemata u kojoj on u kojoj on djeluje. Zato poslanik Ali Sratu Sram, kada govori o džematu muslimana, upoređuje ih sa čime? Sa jednom zdravom zgradom, sa jednom zdravom građevinom. Ako jedan dio toj, u, u toj građevini fali, onda postoji opasnost da cela građevina dođe u pitanje i da se sruši. Kaže gospodar Želef Jeula, Inna Allahe yuhibbu alladine yuqatiluna fi sabilihi saffa. كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ marsus. Allah zaista voli one koji se na njegovom putu bore, poređani u redove kao da su čvrsti beden. I mi ako želimo da se zalažemo za ovaj din, ako želimo da budemo kao čvrsti beden poređani pred gospodarom Đelefi Ula, da bi, za, da bi zaradili blagodat i milost toga da on nama da emanet zaštite ovog dina, to možemo postići samo na jedan način. Koji je taj način? Šta mislite? Šeh Nusret, šta misliš? Koji je to način? Slušam. Dosta vi mene slušate, 26 minuta vam ovdje pjevam. Selman je iskren, kaže ti ćeš nam reći. Хари се, знам што ти си. Добро, ти си суише жедан, видим те само на натежаш што прije. А Бога ми, ја желих не заостае пуно за тоа. Како е ти? Све се снима. Све се снима. Што тоа треба да значи? da ne bude posle šta ste vi radili u džematu u Gracu? Jeste vi to lumpovali? Šta je ono bilo? Pominjem se ko piše, natezan. <laughs> Allah, šta? Allah te nagradi u hajrom, mi smo sigurni da se sve skinu. Kako si? Ej. Dok ja čekam odgovor, zaboravio sam postavljeno pitanje, tako? Ljubav u ime Allaha Đelešanu, Ako nema ljubavi između vjernika, gospodar wa ta'ala neće dati tim ljudima da šta da oni e, štite njegov din. Ako nema ljubavi u ime gospodara wa ta'ala, budi siguran da ti Allah žele fi'ula neće dati milost da ti budeš jedan od onih koji će trčati na sudnjem danu sa knjigom dobrih dijela u desnici, pa sav ono u radosti kada vidi kakav ga džennet, milost i blagodat njegovog gospodara čeka i kada vidi od kakve se džehennemske strahote spasio, jel da, i kada bude počeo trčati među ljudi. Trči. Ha, ovu kravu kitabe. Evo, evo, ovo je moja knjiga koja mi u desnici data. On će skakati od radosti. Možete da zamislite taj prizor kijametskog dana gdje nigdje, gdje e, ništa nije slično sa životom na ovom svijetu. Inni zanantu enni mulakin hisabije. Ja sam bio čvrsto ubijeđen da ću u ovom danu, da ću u ovom danu polagati račun pred Allahom. Evo, čitajte. Evo je. Hala mukre u hitabi. Evo, čitajte moju knjigu. Koji je rezultat? Fehuo fi išete radije. E takav će biti u životu ispunjenom zadovoljstvu i Allahovom blagodati. Je tako? E pa to je cilj da budeš jedan od tih. To je cilj da budemo jedni od tih koji će se na taj način, jel da, na sudnjem danu ponositi zbog toga što su bili muslimani Allahovi robovi. Međutim, kada čovjek izgubi svoju viziju, kakav treba biti sa Allahom, kada izgubi viziju o tome kako treba poštovati poslanika sallallahu alihi wasallam, kako je moguće da onda od takvog insana očekujemo ili da ja od samoga sebe očekujem ako sam zanemario te izuzetno važne dijelove imana, zbog toga smo se i pozvali na ajet, jel da, koji govori o šehadetu, da je čvrstih korijena, A šta znači čvrst korijen kod hadeta ako nije ona potpuna ubjeđenost insana, jel da, da se ne može spasiti ako ne ispoštuje sve ustove šehadeta koji mu se nadovezuju na ono njegovo inšala iskreno svjedočenje. Je tako? Kako je moguće da čovjek postigne taj uspjeh ako se nije družio sa kitabom gospodara subhanahu wa ta'ala? ako nije znao da voli svoga brata. Ako nije znao da poštuje svoga brata zbog onoga na čemu se taj njegov brat, šta? Zbog onoga na čemu se taj njegov brat nalazi. Jer ti kada voliš svoga brata, ne voliš ga zato što je on mašala, lijep, doteran i tako da. Voliš, voliš ga zbog njegovog imana. Tebi je lijepo sa njim zato što je on vjernik. Tebi je lijepo sa njim zato što ti i on imate nešto zajedničko. Dijelite nešto što kafiri nemaju. Dijeliš nešto sa svojim bratom, sestra sa svojom sestrom u vjeri, jer da dijelimo nešto što niko ne može okusiti i niko nam ne može oduzeti. Ako ga mi sami sebi ne uskratimo, ako ga mi sami sebi ne oduzemo. Kaže, Selef su govorili, لو علمت الملوك ما نحن عليه من النعمة leđele duna bisujuf. Kada bi vladari, a kad kažeš vladar, to je sinonim za milijardera, je tako? Sinonim koji, za čovjeka koji uživa, kome nijedna dunjaluška blagodat nije uskraćena. Naprotiv, oni su kreatori, jel da? Oni su ti koji sebi stvaraju te dunjalučke blagodati. Razumete me šta znači stvaraju, kako sam upotrebio ovaj termin. Nemoj to da kaže neko, ej, polako, mladiću, ne može. Nemoj tako. Razumiješ? Ili kao, kako nam je e, jedan, nama dragi brat, pazi, snima se ovo. Jel da? Ne. Kaže, kaže Selef, kada bi vladari znali na čemu smo mi od Allahove blagodati leđale duna bi su juf, kaže, oni bi pokušali da nam to sabljama otmu, da nam to uzmu, Zašto? Pa zato što je vladar sinonim da, za bezobraznog idiota koji nije navikao da lijepo razgovara sa ljudima. Pa hajte me posavjetujte. Hajde da vidimo u čemu je e, stvar, jel da? Naprotiv, vladar je sinonim za čovjeka koji je sve navikao da otme na silu, pogotovo ako vidi da je nešto lijepo. E, to nam nikada ne mogu oduzeti. Nikada ti ne mogu oduzeti imanu Allaha subhanahu Nikada da ti ne mogu oduzeti onaj lijepi doživljaj kada ti voliš svoga gospodara, kada si ti šta, kada si ti e, zaplakao pred svojim gospodarom Đelefi'ula, a kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, kaže vatra džehennemska neće dotaći oko koje se nasuzilo zbog straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. To nam ne mogu oduzeti. Neka im sve, neka nose cijelu dunju, hajde. Sve neka nose na sudnjem danu će se izvoliti. Imam sam jedno pitanje što se tiče straha Allaha, ovaj, bio sam neki, ovaj, ne znam kako se kaj hadis, mislim, ne znam, tačno jednog čovjeka čuva koji je griješio, mogu reći da ne ba, pa uglavnom griješio svoj cijel život. Dobro. I na kraju na svoje je rekao da je uzeo od njih u zakvjesto kod Allaha da ga spali, da proće pola njegovog u umor, pola uzeti. Allah ga žive i pitao zašto. Velika je bojio se njegove kazne i velika je zašto što se bojio Allaha Allah se oprosti. Znači, bojati Allah znači samog Allah se bojati i vatre dženevske. Znači, usto se se bojati njega. To je bio čovjek koji nije nikad, nikada u životu nikakvog hajra učinio. Bio je griješnik, ali na kraju prije smrti se pokajao. I potražio, hajde vi mene spalite da ja pobegnem ako je ikako moguće od Allahove kazne. Je tako? Ali ti si mlad, maša Allah, život je pred tobom, bidni lahi ta'ala. Moli Allaha da, te, e, da ti podari njegovu milost, da shvatiš ovaj din, da budeš Allahov iskren rob, inša Allahu ta'ala. I doći će ti dan kada svoje djeci nećeš govoriti, hajte vi mene spalite da ja pobjegnem. Jel da? Zato što musliman klanja i pridržava se onoga što gospodar Subhanahu ta'ala traži od njega. I neće sigurno, sigurno pomisliti da jednog dana potraži da ga spale, da pobegne od Allaha. Jer niko ne može pobjeći Allaha. On nije hteo pobjeći, nego to je bio izraz njegovog kajanja. Da je cijel svoj život potrošio u neposlušnost prema Allahu Đerešanu. Pa je na taj način hteo da gospodaru Subhanahu wa ta'ala dokaže da, je zaista iskre, da se zaista iskreno pokajao. Eto, to, to je bilo sa tim čovjekom, inša Allahu ta'ala. Jel ti jasno? Evo. I zato što se između ostalo, kako si ti rekao, pogodio si, pobojao Allahove kazne. Je tako? Pobojao se Allahove kazne i zato je to tako učinio. Ali vjernik se boji Allahove kazne, ali nada se također i u Allahovu milost. Je tako? Allah se nagradio. Što smo govorili prije vjernika pred Allahom. Ajo. Dobro. Dobro. Vidim, ponovo si ono u izazovnoj pozi, cijelo Allah te nagradio. Baš podsjeti nas što sam pričao. Kaj je Allah, ništa. Sina, znači da zajednica napredovala, ako muslimani ostvari međusobno ljubav. Ajo, barak Allah fik. Jer znate u čemu je stvar, braća? Na sudnjem danu, na sudnjem danu će se desiti ono što cijelog života mi ponavljamo. Prvo, e, bit će poništena bilo koja moć, snaga i uticaj nevjernika. Znači, jedni će drugi okrivljavati. Znači, e, oni su bili pomoć što smo mi završili u džennemu. Gospodaru, daj im dvostručim kaznu ali gospodar će reći ne, i vama i njima ista kazna. I teber alladine tebe'u, tubi'u min alladine tebe'u, re'u l'azab, wa taqatta'at bihimu l'asbab. Kada oni koji su bili slijeđeni, kada će oni koji su bili slijeđeni, šta? Pobjeći od onih koji su ih slijepo slijedili. Zašto? Jer će vidjeti vatru, vidjet će žehennem. Otakatat bihim esbab i nestaće bilo kakvog načina da ovi jedni drugima pomognu da se spaste džehennema u alijadobila. Strahota sudnjeg dana. Kulema urkije fiha feuđun sa'alahum hazanatuha alam ya'tikum nezir. Kada god bude strmoglavljena neka skupina nevjernika u džehennem, onda će ih šta čuvari džehennema upitati, zar vam nisu došli opominjači? A oni će već odaleko čuti šta sebi u leha, leha šehika u vahije tefur. Čuće šehik džehennema vahije tefur koji će ključati. Šehika u tefsiru ahlu sunnava džema stoji da će čuti glas džehennema koji je užasan, koji se ne može izdržati na udaljini od 500 godina u rivajetu stoji da na udaljini od 500 godina džehennemlije će čuti šehik i prije nego budu strmoglavljeni. Šehik je glas džehennema sa kojim će ih ovaj pozvati hajte vi k meni. Sada ste gotovi. To je stvar ljudi koji su bili neposlušni gospodaru Subhanahu wa ta'ala, i da bi se na kraju zapečatila njihova sudbina kada im se kaže šta وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ i danas se vi o zlikovci odvojite šta primjećujete u ovim majetima braće šta ste mogli primjetiti u ovim majetima hajde da zajedno razmišljamo hajde da ne bude ono evo brat priča ja slušam i to je to šta ste primjetili kako? taj pa sudnji dan. Pa, Prijetnja. Da, da ovo je izuzetno lijepo. Šeha Abdullah kaže, ovo je razvojenje između mene i tebe. Dobro. Znači, misli između vjernika i nevjernika. Dobro. Ali nije još uvijek ono što tražimo. Razdvajanje istine i laži. Razdvajanje istine i laži strašno si blizu развали истины, ложи на Так Как у Гото Бернази, добро? Саламу алейкум. Добро нам дошли, значит, да. А эти добро вас нашли, да? Ауля, ауля, хуй. Добро вас нашли. ovo je ono čime ste bili opominjani, a niste na to hajde. O čemu govorimo večeras? Če govorimo? O čemu govorimo večeras? Kako ho? Ljubav u ime Allaha, ali govorimo o džematu. Govorimo o oštrovnosti i pronicljivosti jednog vjednika koji treba da pomaže džematu. I ovi ajeti o čemu govore? Znači, svi ste u pravu. Znači, niko nije pogrešio. Kako? Skupina koja ne opominje ljude će biti proživljena i kaznjena sa ljudima koje... Koje nisu opominjene. Dobro. Veoma si blizu. Znači, govorimo o čemu? Govorimo o tome kako će gospodar Zuhanova Teala kazniti nevjernike i u skupinama ih strmoglaviti u džehennem. Јасно вам е? Зашто? Па затоа што су били скупина која се помагала на куфру, ширку и непослушност и на дуњалук. Насупрот нив, која е скупина? Која е скупина насупрот нив? Дайте мало храбрости, Аллах е мусен. Како? Спашено скупина. скупина. Амин. Оче се они препознават и на судњем дану, брат. Па јашта него ќе се препознават. I čega će se sjećati? Sjećat će se kada su tog i tog dana u Međudu u Gracu, će Allahu Teala bili iskreni i govorili o Allahu i majetima. Trudili su se kako da se približe gospodaru Subhanahu wa Teala zajednički čitajući Allahove ajete. Je tako? Ne želimo to da nam se desi? Pa i kako želimo. I ovo ti je još jedan dokaz da ukoliko muslimani ne funkcionišu međusobno, u džematu, kao prvo neće biti uspješni ovdje, a stvar postojanja džemata je, cilj postojanja džemata je koji braća? Pa da se ljudi pozivaju Allahov din. Da mi budemo ti za kojim će se ljudi povoditi, to je prva stvar, jel da? I druga stvar, li je riba bihim od kufar. Evo, ko bude pogodio, kako je Allah Želešanom, e, osim onih koji možda razumiju arapski, ko mi bude sada ovdje rekao je, kako je Allah Žešanu opisao Ashabe u Kur'anu, ne znam, ne znam, ne znam koju hediju da dam Allah. Ima, ima miris nagradu od uh, eh, Hadži Efendije uh, eh, Berludina. Kako? Kako? Taj, bi je viva bihimul kufar. Znači prva stvar koja je bila što se džemata tiče, šehovi, što smo rekli malo prije? Malo prije smo rekli. Kako? Tako je, da se širi din. To je prva funkcija, eh, je tako? To je prva funkcija džemata sama, je tako? I ti ako si zauzet da, sa širem vjere, neće sigurno biti zauzet šta? Za kile, o kal, wa kasrati su'al, kako kažu Arapi rekao kazano i hajde da samo zapitkujemo. Nećeš imati vremena. Je tako? Tako je. Nemojte da dozvolimo da budemo poput onog e, e kojeg poslanik Ali Sratu Sram e, spominju u hadisu. A ja počinjem od sebe. Počinjem od sebe. Sjedaj. Znači, nemojte da dozvolimo da budemo poput kojeg E, Džavarija Džavava. Razumio si nešto? Poslanik Alihi Sratu Sram govori o čovjeku i kaže to je Džavariju Džavavu. Nezasićeni debeljko. To je čovjek koji ima na sebi gomile ono mesa i oni gomili, gomile tjelesnih naslaga i kada hoda Znaš, on talaha se. Jeste, o takvom čovjeku poslanik Ali Kerem govori. I kaže da je on džadari džavar, da je nezasićeni debeljko. Zašto je nezasićeni debeljko? Zato što je navikao da ima sve. Navikao je da mu je sve dostupno. Nije on navikao na nekakve krize. Jel da? A kada govorimo nije navikao na krize, znači nije navikao da na krize, non stop jede, jede, jede, ima, ima, ima, ima nego i nije navikao na krize koje zaradi Allaha jedan dio svoje ličnosti žrtvuje u ime čega u ime, u ime dobrobiti džemata da pređe nekada preko neke svoje gluposti i nekog idiotizma a svi smo mi pomalo s vremena na vrijeme ono blesavo i idiotski raspoloženi počinjemo od sebe sehabon bi bin nehar džifetem bi lej govori o tom čovjeku, kaže, o, on je, kaže, sahabon bin nahar. Ono, kaže, samo, samo viče, kaže, danju. Ono, kako se kaže, ono, u bosanskom ima jedan termin, zaboravio sam ga. E, galami. Kaže, samo galami danju. Danju samo galami, šta, samo se raspravlja sa ljudima. On samo nešto tu ispravi, samo nešto će prka da nešto popravi. Uvijek misli, mašala mu bilo da je u pravu i onda ne može nikako biti ovaj u pravu, moram ja to da koregiram, da ovo, da ono. Zašto? Zato što je čovjek umislio da kosmos postoji zbog njega. Jel da? Zato što je taj čovjek prihvatio onaj udua derviški hadis, leulak, lema halektu leflak. Da nije tebe ne bi stvorio zvijezde o Muhammede. Naprotiv. Takav je ovaj čovjek. Misli da je on, maša Allah, bilo centar svijeta. Znači, galam i danju, A vidite sada opisa, opisa poslanika ali sram. Džifeten bi On je strv noću. Crkotina. Nema nikakvog hajra. Samo dođe kući, slavi se. Nema samo u toj kući. Jel da? Gotov je. Nema na namaza, nema tijamu e, lej, nema teube, nema posticanja na dobro djelo unutar kuće. Nikakvog hajra. Jer se samo ono strovali jel da ko kakva strv kod crkotina i samo priprema sebi jednu strategiju, eh, kako ću sutra da nastavim sa svojim idiotizmom. Vjernik to ne smije da dozvoli. Zato kažemo da je prva i osnovna funkcija džemata, znači da gradi islam i da govori ljudima o islamu. Da se taj islam šta širi. I nakon toga da se šta ili ajde. I to je, to će biti E, i prva i druga osobina koju ćemo spomenuti, ali osobina sa kojom su se kitili ashabi poslanika sallallahu alaihi wasallam, osobina ili karakteristika koju im je gospodar Žele Fi'ula direktno dao. Li uhiza bihimul kufar. Još nema nikog kandidata da zaradi miris. je to malo skuplji ili jeftini miris, daj malo da ono. Oni koji spremljamo Ne, ne, ne. To je ajet. je bila bih imul kufar. To je ajet. Ko ne zna, neka ne govori. Nećemo pogledati. Ali mislim da znate odgovor. Šta su ashabi poslanika sallallahu alihi wasallam ili kakvi su bili ashabi poslanika sallallahu alihi wasallam u očima mušljika, u očima nevjernika i kako su ovi reagovali na ashabi? Eto, dao sam ovo, eh, eh, sad. Slagi, eh, sad, pa da, eh, eh, ne, nemoj može sad. Evo, Senad je prvi digao I ćemo dati prednost njemu. Evo, vi ste, braća, dogovorite se. Ne, Senad. Ajde, ovo volimo da je ajti, brate, ne ajti, ajti. Ovo je ljubav među braćom, ovo je poštovanje među braćom, jel da? Kada bi bilo postavljeno pitanje od strane tabirina nekome od ashaba, nekoliko shaba koje je bilo u Međisu, samo bi spustili glavu i čekali bi ko bi prvi provolio. Niko nije htio da se ubaci u riješ svom bratu. Allahu akbar. A sada ako se ne ubaciš u riješ svome bratu, osjećaš se nekako osakačeno. Nešto nije u redu. Ostaćeš bez njih. E, zahvala se. Evo se na debulju bratu. Da kako se prelazi u da Na jezi, kako razduti, se rasire, on kaže da najedi i da različi kafir. Slažeš se ti? Šta si ti htio da kažeš? Blagi prema vjernicima, a ošti prema nema. Taj, u redu. Ali pitali smo nevjernici šta misle njima. To je to. Vjerno. Da Daj malo ono narodnije. Da pukne od buke. Znači, kafir treba da crkne od e, sržbe kada te vidi. O, njegova je uloga, nikoja druga. Koja je njegova? Pa onda pukne od muhe kad se vidi. Da crkne. Da griskaju svoje nokte. Pa tako i Allah Želešanu opisuje. Ono što u njihovim prsima je još gore. Ali pusti njih neka puknu od muke. Oni neka crknu. A ne da ti kad vidiš svoga brata pukneš od muke. Ili crkneš od zavisti prema njemu. <laughs> ne vjeriš. <laughs> je tako? nemojte da mi poremetimo mjerilo Kur'ana i da zbog svojeg ličnog idiotskog doživljaja našeg neznanja, šta? Prebacimo ajete Kur'ana na muslimane, a zaboravimo potpuno, jel da, da će na sudnjem danu muslimani biti, Allahu hvala, odvojeni od neposlušnika i nevjernika. Je tako še? Allah molim, inša Allahu da budemo jedni od njih, inša Allahu ta'ala. Wa subhanak Allahu kena našao na la ilaha ila anta, nastakfiruke na tubu ili. 50 minuta je dosta, jer da da vas ne umaram, znam da radite i tako dalje. Nastavak serije je sutra inša Allahu ta'ala. Sutra će se pridodobiti.